naslov jesmo li mi tekfirovci a u kojem smo u cijelini detaljno dakle e, u, u, generalno bez zalaženja u detalje pojasnili neke naše određene stavove po pitanju mesele tekfira, a dakle, na koje je prigovorio ovaj daija, te smo za Allahovu subhanahu ta'ala pomoć odlučili da malo detaljnije pojasnimo o stvari, da ih sakupimo na jednom mjestu i pojasnimo uz Allahovu subhanahu ta'ala pomoć. Sinoć smo govorili o prvoj, većoj grešci u kojoj je upao zijad, a to je dakle, pomaganje mesela, pomaganja nevjernika protiv vjernika i zijadovo ograničavanje kufra pomagača nevjernika protiv vjernika na tjelesno, na tjelesno džematu, šta više to je oprešno koncenzusom kojeg prenosi nekoliko, nekoliko učenjaka. Druga mesela, draga braćo, dakle, krupnija mesela, veća mesela o kojoj želim govoriti večeras, a to je pravdanje neznanjem u velikom širku. Pravdanje neznanjem u velikom, velikom širku. To je dakle druga tačka po redu, a za koju nazija također optužuje i čini nam zulum prema nama, prema ovoj davi i sledbenicima ove dave i ovog menheđa, nazivajući nas tekfirovcima, a zijad kod ove tačke, draga braćo, nije spomenuo ni jedan jedini šerijatski dokaz, niti ajit, je ti hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallame učenjaka. Ništa dakle od toga, već je preletio preko fetalne komisije, treba shvatiti, pošto je mi, kako kaže, nismo ispravno shvatili. Naveo samo primjer traženja šefata od poslanika sallallahu alaihi wa sallame, te da je šejhul islam spomenuo dva mišljenja, jedno mišljenje da je to novotarija, a drugo da je širk, i to je bilo sve, skoro sve, što je dakle zijad spomenuo u okrilu ove ite kako velike mesele, krupne mesele, a dakle on je sve to sažao u par u par rečenica. Zar se zijade ovako na ovaj rad, način radi tahkik, konstatacija šarijatskih mesela, bez spominjanja i jednog šarijatskog dokaza, pa čak i bez spominjanja govora u leme ovoj meseli, zar dolikuje zijadu koji je magistar, a koji koliko zna priprema i doktorat, da svoj govor ovako krupnoj meseli svede na braćo ovako shvatanje nije ispravno, ovo se ne može raditi ovako, ima tu detalja i tako dalje i tako dalje, bez navođenja i jednog šerijatskog dokaza. Ako se odgovara nekom ko je zauzeo određeni stav i pritom naveo šerijatske dokaze koji potvrđuju stav kojeg je zastupio, onda onaj koji odgovara, draga braćo, treba odgovoriti na dokaze osobi kojoj odgovara i pojasniti ispravan stav po toj meseli, a da samo diže halabuku, galamu i vrši taj psihički terorizam, to nema nikakve veze sa ilumskim, sa naučnim istraživanjem i dokazivanjem. Ako pak opet, pa opet Zijad pa kaže da je njegovo predavanje imalo za cilj da u cijelini, cijelini pojasni naše greške bez zalaženja u detalje, onda kažemo pa i naše predavanje jesmo li mi tekfirovci je imalo za cilj da u cijelini pojasni naš menheđu tekfiru bez zalaženja u detalje. Ali smo opet u kratkim crtama za svaku meselu spomenuli dokaz, a ti si opet digao buku i galamu kako nije detaljno pojašnjeno. A da si se malo potrudio vidio bi da smo o ovim meselama koje si spomenuo govorili u detaljima na drugim mjestima. Tako, na primjer, detalje ovoj meseli o kojoj sada govorimo, meseli pravdanje u velikom širku, prevedena je po pitanju ova mesele čitava knjiga čije manet recenzije, dakle njenog prijevada, pripao meni, dakle knjiga pravdanje neznanjem, pod lupom šarijata. O meseli pomaganja nevjernika protiv vjernika održate ciklus od desetak predavanja koja se nalazi dakle, na na, na stranici, tako da je i tu, i tu mogao saznati naš stav ovoj meseli u detaljima. O meseli tekfira, njegovim uvjetima, preprekama, kao i greškama u tekfiru, prevedena je knjiga Salatinija, koju ako već Zijad ne želi čitati, mora ipak pročitati ako želi kritikovati naš menheđ u ovoj, u ovoj meseli. O meseli ostavljanja dijela udova u potpunosti također je prevedena knjiga govor učenjaka o uvrštavanju dijela tjelesnih organa i udova u pojam imana, o meseli parlamenta i parlament, parlamentaraca, preveden je poduži članak šejha Ali Hudajra, hafidha Allahu ta'ala, wa fakka asrahu min suđuni talagit, a pod natlivom propis parlamenta i parlamentaraca. Propis parlamenta i parlamentaraca. Tako da si za svaku meselu koji se spomenuo Zijade mogao naći detaljno pojašnjenje na drugom mjestu. Iz toga je pomenuti drst kojeg smo održali pod nazivom Jesmo li mi tekvirovci, imao za cilj da u cijelini, bez zalaženja u detalje, pojasni naš menheđ u tekviru, opet kažem menheđ u tekviru, kako nas opet ne bi potvorio da mi našu davu svodimo na tekvir i ništa drugo. Jer su dakle detalji već prethodno bili pojašnje, pojašnjeni kroz knjige i predavanja. Međutim, bilo kako bilo, još jednom bez inša Allahu ta'ala pretjeranog duljenja kao i bez skučenosti, želim reći o ovoj meseli sredeće, meseli pravdanja, pra, pravdanja neznanjem u velikom širku. Nama je, draga braćo, dobro poznato da su se današnji učela, učenjaci ahlu sunneta razišli po pitanju pravdanja neznanjem u velikom širku. Prva skupina učenjaka smatra da ima opravdanja ukoliko se radi o opravdanom neznanju poput osobe koja je tek primila islam, onoga ko živi u pustinji ili osobe koja živi daleko od muslimana i tome sličnim situacijama. Druga skupina učenjaka je stava da zbog upadanja u širk mukelleb, šerijatski obveznik, nema opravdanja mimo prisile. Te da kogod upadne u širk dobija ime mušnika bez obzira bio dokaz uspostavljen protiv njega ili ne. Pa ako je dokaz protiv njega uspostavljen, onda je takav mušlik i kafir na ovom dunjaluku i na ahiretu, a ako dokaz protiv njega nije uspostavljen, onda je on mušlik i kafir kod nas u dunjalučkom sudu, a što se tiče ahireta, uzvišeni Allah će takvom postaviti ispit, pa ako ga položi, ući će u džennet, a ako ga ne položi, ući će u vatru. I treća skupina učenjaka koja kaže da je onaj ko upadne u širk, postao mušnik, dakle njihov govor kao i govor druge skupine, s tim što ova skupina učenjaka kaže da će taka biti u vatri, bez obzira bio uspostavljen dokaz protiv njega ili ne. Dakle, imamo i ovu skupinu učenjaka, koja se slaže s ovom drugom skupinom, ali još dodaje, ne kaže da će Allah uh, uh, iskušati takvog na sudnjem danu, postaviti mu ispit, već kažu čim je upao u veliki širk, u obožavanje drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je mušik i on je i on je u vatri. Dokazi druge skupine učenjaka koji kažu da je počinioc velikog širka dobrovoljno, bez dakle prisile. Postao mušnik činjen velikog dakle širka, pa makar širk uradio iz neznanja, iz taklida, slijepog slijedjenja ili iz vila, njihovi dokazi su jačiji, vjerodostojniji i precizniji. Šta više, šeha Ali al-Hudair hafila Allahu ta'ala kaže, ova šubha to je spravdanje neznanjem, se nije pojavila prije vremena Ibn Taymiya rahimeullahu ta'ala. Svako ko zastupa mišljenje pravdanja neznanjem, najraniji dokaz kojeg spominje jeste govor Ibn Taymiya. Zatim se ova šubha pojavila za vrijeme Muhammada Ibn Abil Vahaba rahimeullahu ta'ala, te nakon toga šejh Ali Hudair spomenuo generacije uleme neždan, u kojima se pojavljivala ova, šub, šu, ova, ova šubha i ulemu nežda koja se podabavila odgovorom na nju, Pa zatim nakon toga kaže šejh Ali Hudajr. Zatim su se u ovom vremenu pojavili oni koji kažu da po pitanju pravdanja neznanjem u velikom širku ima razilaženja. Zatim spominju dva mišljenja. Toga ima u nekim knjigama danas. Pored toga, kada spomenu razilaženje, ne prepisuju ga nikom, već ga uopšteno spominju, to je kažu da ima samo razilaženja, a ne spominju ko je taj koji opravdava neznanjem. Razlog toga je njihovo svatanje da šejh Mohamed ibn Abil Vahab ima dva mišljenja o ovoj meseli. Jer su iz nekih konteksta šejha svatili da on opravdava neznanjem. A to je zasnovano na njihovom pogrešnom svatanju. Pa na kraju kaže šejh Ali Hudaj, rezime ovoga je da govor o postojanju razileženja e, u meseli pravdanja neznanjem se nije pojavio osim u ovom vremenu, završen citat šejha Ali Hudajra iz njegove knjige njegove risale El Mutemime o govoru dakle imama Dave o meseli pravdanja u velikom u velikom širku. Ja ću dakle inša Allahu ta'ala spomenuti nekoliko najjasnijih i najpreciznijih e, dokaza u ovoj meseli kao i govor uleme ahl sunnata wal džemata kako bi dakle uvidjeli da ovaj stav a to je da onaj ko upadne u veliki širk dobija dakle ime mušnika i naziva se mušnikom na ovom, na, na, na, na ovom dunjaluku, a ako protiv njega nije uspostavljen dokaz, onda će biti postavljen dokaz ispit na sudnjem danu, spomenuću rekao kako bi zijada i oni koji nas optužuju da smo tekfirovci, uvidjeli da u stvari optužba na nasr naš račun znači optužba na veliki broj učenjaka, a posebno u lemu neždanske dave, to znači dakle njihovo optuživanje da su oni tekfirovci zbog toga što tekfire na ovaj, na ovaj način. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Ako ti neko od mušrika zatraži zaštitu, ti mu je pruži da bi on čuo Allahove riječi, da bi čuo dakle Allahov govor, zatim ga otprati na njemu sigurno mjesto. To je zbog toga što su oni narod neznalački, narod koji ne zna. Ovaj ajta smo, smo spomenuli u predavanju, jesmo li mi tekfirovci, ali je Zijad prešao preko ovog ajta, niti je spomenuo da smo ga naveli, niti je pak dakle, odgovorio na njega. Pogledajte kako uzvišeni subhanahu wa ta'ala naziva mušrikom osobu koja je u neznanju upala u širk. A potom dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi čuo Allahov govor. Dakle on ne zna, želi da vidi šta je to, šta čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da vidi je li to hak, je li to istina ili nije. Na kraju ajeta stoji to je zbog toga što su oni narod koji ne zna, narod neznalački. Dakle, pored toga što su neznalice, pored toga što su upali u širk iz neznanja i pored toga što nad njima nije uspostavljen dokaz, jer još uvijek nisu čuli Kur'an, Pored toga uzvišeni Dželjevala ih je nazvao mušnicima onog momenta kada su upali u veliki, u veliki širk. Šejh Abdulaziz At-Tarifi, poznati muhadis današnjice koji se nalazi u Rijadu, ako se ne varam, nakon što je naveo prethodni ajet kaže uzvišeni naziva takvu osobu mušrikom prije nego li je čuo Allahov govor. Isti je slučaj i sa prvim ajetom iz sure El-Bejine, a spomenut ćemo ovaj ajet kao drugi dokaz, gdje im uzvišenim presuđuje kufrom i širkom prije nego im je došao, došao dokaz, završen citat šeha iz njegova komentara na kigu Mufidu El Mustafid. Dakle, drugi dokaz, ovaj koji je malo prije spomenuo, šeha Abdulaziz Tarifi, a to su riječi uzvišeno u prvom ajetu sura El Bejine, Lem yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah nisu se nevjernici između sledbenika knjige i mnogoborci, mušnici, odvojili od zablude sve dok im nije došao dokaz jasni. Dakle, pogledajte i ovdje kako ih uzvišeni prije nego im je došao dokaz jasni, kako ih je nazvao nevjernicima i mušnicima zbog činjenja, zbog činjenja širka, zbog njihova činjenja širka. Dakle, ovdje je govor o velikom širku, kako ne bi stano ponavljao da kako neko ne bi, što se kaže, lovio o mutnoj vodite, da generalno spominjemo širk. Dakle, pod širkom, kada ovdje govorim širk, ciljam na veliki širk, kako ne bi nakon toga neko došao i rekao kako mi tek firimo zbog malog, zbog malog širka. Također, kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ I nju govori se dakle o Belkisi kako se spominje dakle u nekim rivajtima, iako nemamo vjerodostojnih predaja da se zvala Belkisa, ali dakle da bi znali, da bi znali o kojoj ženi je riječ. I nju je odvratilo ono što je ona obožavala mimo Allaha. Doista je ona bila od naroda nevjerniškog, min kaumin kafirin. Šejh Ahmed al-Khalidi, nakon što je naveo pomenuti ajet kao dokaz da se onaj ko bez prisile upadne u širk naziva mušrikom, kaže Uzvišeni nas obavještava o njenom kufru i kufru njenog naroda prije nego im je došla knjiga Suleimana alaihissalam. Dakle, Allah i naziva mušnicima, obavještava nas da su oni bili mušnici i kjafiri, pored toga što su širk i kufr radili prije nego što im je došla poslanica ili pismo od Suleimana alaihissalam. Dakle, ovo je citat šeha Ahmeda Halidja iz knjige Tibijan, lima waqa'a fid dalabiti mensuben li ahli sunna bila burhan, a predgovor knjizi su dali šejh Hamud ibn Klašu Ajbi, o kojem smo dakle sinoć govorili kao i šej Ali Hudajr kojeg smo takođe takođe spomenuli. Zatim nakon toga sljedeći dokaz je sunnata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je da se od Adija ibn Hatima radijallahu anhu prenosi da je rekao Došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a na mom vratu je bio krst, pa mi je rekao: "O Adi, skini taj kip sa svoga vrata." Skinuo sam a on je učio suru Al-Bara'e, dakle suru Teube, sve dok nije došao do ovoga ajeta. Ittehadu ahbarahum varuhbanahum arbabe min dunillah. Oni su pored Allaha uzeli svećenike svoje i monahe svoje za gospodare, za rabove. Pa sam rekao, dakle, Adi ibn Hatim, Allaho poslaniće mi ih nismo obožavali. Pa je rekao, svakako da jeste. Zar vam nisu dozvoljavali ono što vam je bilo zabranjeno? Pa ste vi to smatrali dozvoljenim? I zar vam nisu zabranjivali ono što vam je Allah dozvolio, pa ste i vi to smatrali, za, pa ste i vi smatrali zabranjenim? Rekao sam, svakako. A on je dodao, to je bilo vaše obožavanje, vaše obožavanje njih. Hadis za prenosi imam Tirmizi, a Ibn Hajar, Ibn Taymije, šejh Albani i drugi učenjaci su hadis ocijenili vjerodostojnim. Dakle, Adi Ibn Hatim nije znao da je ono što su radili, radili od pokornosti monasima i svećenicima i badet, te je rekao mi ih nismo obožavali. Pored toga uzvišeni ih nije opravdao i nazvao ih je nevjernicima. Šejh Ebu Batin, komentarušići ovaj ajet, kaže Allah ih je ukorio i nazvao mošnicima, pored toga što nisu znali da je ovaj postupak u obhođenju sa njima i badet, tako da nisu bili opravdani neznanjem. Završen citat šejha Ebu Batina iz Durara 10. tom 399. Stran, stranica. Zatim nakon toga sledeći dokaz, a to su hadisi koji govore o tome da su mušici koji su preselili prije poslanstva u vatri, pored toga što su preselili u neznanju. Poput hadisa, doista je i tvoj i moj otac u vatri koji bileži muslim, hadis o tome da Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio poslaniku sallallahu alaihi wa sallame da moli za svoju majku koji se također nalazi kod muslima i drugi hadisi koji su u ovom u ovom značenju. Koji su u ovom značenju? Ako, dakle, počinio od širka u vremenu fetre, vrijeme, dakle, između poslanika, ako on nije opravdan svojim činjenjem širka, a pored toga nalazi se u takvom džehlu, kakav je tek onda slučaj sa onim koga iz neznanja počini, počini a u stanju je steći znanje i od sebe odstrani džehl. Stoga šejh Abdurrahman ibn Hasan rahimeullahu ta'ala kaže, nema sumnje da uzvišeni Allah nije opravdao ljude iz džahilijeta, koji nisu imali knjigu zbog ovog velikog širka, pa kako da bude opravdan ummet koji ima Allahovu knjigu pred sobom i koju uče, a ona je Allahov dokaz na njegovim robovima. Ova petva se nalazi u fetava, eh, ovaj, ovaj govor šeha Abdurrahmana se nalazi u fetava eh, eh, Immet i Neđdije, treći tom, 290, 226. stranica. Ako neko, draga braćo, prigovori ovim dokazima i kaže kako su pomenuti tekstovi kako se pomenuti tekstovi odnose na nevjernike u osnovi, a ne na one koji se pripisuju islamu i izgovaraju la ilaha illallah, onda kažemo. Prva stvar, ibrat pouka je u općenitosti teksta, a ne u posebnosti povoda. U smislu da iako su ajeti objavljeni povodom nevjernika, o, u osnovi oni obuhvataju svako ko uradi ono što su oni uradili, u ovom slučaju svako ko upadne u veliki U veliki širk. Stoga dakle učenjaci kada spominju određeni propis ili je određeni ajed objavljen povodom određene osobe, ne kažu dakle da se taj propis odnosi samo na tu osobu. Ne. Dakle on je objavljen povodom te osobe, ali on obuhvata dakle svako ko se nađe u takvoj meseli takvom situaciju, halu u kojem se nalazi osoba povodom koje je objavljen određeni, određeni ajed. Zatim druga stvar, ako ćemo opravdati one koji čine veliki širk, od ovoga ummeta, zbog toga što se pripisuju islamu, onda moramo isto tako opravdati i kurejšijem koji su preselili prije poslanstva, jer su se i oni pripisivali vjeri s kojim je došao Ibrahima a.s. A to je islam. Ibrahim nije bio da ni jehudijen, vada nasranijen, kako kaže uzvišenje subhanahu wa ta'ala. Lakin kana hanifen muslima, bio dakle hanif muslima, nije bio ni jevej ni kršćanin, već je bio musliman. Dakle, vjera sa kojim je došao Ibrahim a.s. Bila je, bila je islam. Tako da su se kurešije pripisivali u tom smislu, u tom značenju, pripisivali vjeri sa kojim je došao Ibrahim a.s. A to je islam. A tako nešto, to je da su kurešije koji su činili širk prije poslanstva i kao takvi preselili da su oni opravdani, nije rekao niko od poznatih učenjaka ahlu sunnata wal džamaata. Stoga šejih Abdulaziz ibn Rashid rahimel, uh, eh, hafizallahu ta'ala kaže Onaj ko ovako postupa, to jest opravdava one koji čine veliki širk zbog toga što se pripisuju islamu, mora presuditi islamom i mušicima od Kurejšija koji su preselili prije poslanstva jer su oni bili na dinu Ibrahima kako su tvrdili i mislili. Usto kod njih su bila prisutna određena obilježe Ibrahimove vjere, poput hađa, sunećenja, veličanja određenih svetinja. Isto tako priznavali su Allaha kao gospodara, koji nema druga u stvaranju, nema dakle šerika, ortaka, u stvaranju, u obskrbi, u oživljavanju, u smrćivanju i tako dalje, ali su činili širka Allahu da bi se približili Allahu subhanahu wa ta'ala, vjerujući da je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio takav postupak i posredništvo između njega i njegovih stvorenja. Obožavaoci grobova, dakle danas su poput njih, U svim ovim stvarima razlika je samo u tome što se oni pripisuju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, a ovi prvi se pripisuju Ibrahimu alaihi salam, a jedan i drugi su bili na islamu. Jedan i drugi su bili dakle, na islamu, završen sida šeha Abdul Aziza iz dakle, njegove knjige Mesailu al-i'tiqad 50. 50. dakle, 50. stranice. Stoga, ako ćemo opravdati danas one koji se pripisuju islamu, što izgovaraju la ilaha ila Allah, onda neminovno iz ovoga proizilazi da ćemo opravdati, da moramo opravdati i Kurešije, zato što su se pripisivali islamu sa kojim je došao Ibrahim a.s. Ako idemo tim, dakle, redosledom, moramo također opravdati i džahile od jevreja i kršćana, zato što se pripisuju vjeri također islamu, ovi prvi jevreji vjeri sa kojim je došao Musa a.s., a ovi drugi vjeri sa kojim je došao Isa a.s., a to je, dakle, a to je islam. Nakon ovih dokaza, Da spomenemo citate u Leme koji kažu da onaj ko dobrovoljno počini širk u neznanju, nije opravdan i da činjenjem velikog širka dobija ime muštika, pa mata, makar protiv njega ne bio uspostavljen dokaz. Dakle, makar niko ne došao i rekao mu ovo, ti je, ovo što radiš ti je širk. A, dakle, nakon toga kažemo, ako protiv njega nije uspostavljen dokaz na ovom dunjavuku, nije imao nikoga da, da ga upozori, niti on imao koga da pita, onda je, dakle, opet on kod nas mušik činjen velikog širka, a što se tiče ahireta, njegov sud pripada Allahu, Allah će presuditi i iskušati takve ljude, postaviti im ispit, <coughs> koji se spominje u nekim hadisima, Allahova poslanika, salallahu alaihi wasalamem, a to je da će im Allah narediti da uđu u vatru, pa onaj ko se pokori i krene da uđe u vatru, bit će mu berdan wasalama, hladna i spasonosna, a onaj ko odbije, to je dokaz da se ne bi pokorio i da ne bi primio ni od poslanika na ovom dunjavuku, te će stoga ući u, ući u vatru. Da, spomenemo citate učenjaka Ahnu Sunnata u Al-đemata po pitanju ove mesele, kako bi dakle vidjeli da ovaj govor kojim smo došli, nije dakle govor neki Nostradamusa, kako kaže dakle Zijad, da to nije govor nekih tekfirovaca, da to nije ne govor nekih kvazi šejhova, nekog tamo Maqdisija i tako dalje, već da je dakle to stav velikog dijela učenjaka Ahlu Sunnata wal Jamaata. Šta više rekao smo, Ibn Ali al-Hudari kaže da je na tome bilo eh, konsenzus prijašnjih učenjaka. Kaže imam Ebul Wafa ibn Aqil, rahimahullahu ta'ala. Kada su džahilima, obratite pažnju, džahilima. Kada su džahilima šariatski propisi postali teški, ostavili su te šerijatske propise i počeli uvažavati propise koje su oni postavili sami od sebe. Te su im postali lahki jer njima nisu potpali pod nečiju drugu naredbu. Oni su kod mene kjapiri zbog tih stvari, poput paljenja vatre kod grobova, obraćanje mrtvima za svoje potrebe i pisanje na papirima o zaštitniku moj, taj i taj, ispuni mi to i to, uradi mi to i to, itd. itd. Ovaj dakle, govor prenosi Ibn Qajim u izlasetu Lehfan, prvi tom, 195. stranica, a dakle, i u Lema Nežda je ova prenijel ovaj govor, dakle, odobravajući i potvrđujući ovaj govor Ebu Lvefa ibn Aqila, rahimeullahu ta'ala. Pa, pa tako šejh Ebu Batin nakon ovog govora kaže, pogledaj kako ih Ibn Aqil naziva kjapirima, pored toga što ih opisuje kao džahile. Pored toga što ih opisuje kao, kao džahile, završen citat, šejha Ebu Batina iz njegove knjige El Intizaru, El Intizaru li Hizbillahi Muwahidin, 33. stranica. Šejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kaže: Ima ši, ime širka je pritvrđeno i prije dolaska poslanice, jer on mušrik izjednačava izjednačava druge sa Allahom i čini mu širk. I čini mu širk. Ovaj govor se nalazi u Fetava 28. tom 30. stranica. Šejh Ali Hudaj nakon što je naveo ove riječi Ibn Taymiyyah kaže: Značenje ovih riječi Ibn Temije jeste da se takav naziva mušti kada druge izjednačava sa svojim gospodarem i čini mu širk, pa makar to bilo i prije dolaska poslanice, to jest pa makar bio džahil. Pa makar bio, pa makar bio džahil, završen dakle citat šejh Ali Hudajra iz njegove knjige Risala el Mutemnime, koji smo malo prije, malo prije spomenuli. Zatim Šeukjani, rahime Allahu ta'ala, kaže, ko upadne u širk iz džahla, neće biti opravdan jer je dokaz protiv svih ljudi uspostavljen slanjem poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ko je neznalica, taj je sam odgovoran jer je okrenuo glavu od Kur'ana i Sunneta. Al-Ajwibatu Ash-Shawkaniyya 39. stranica. Zatim Šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala kaže govoreći o skupinama murteda. Pa kaže, među njima je bilo oni koji su porekli poslanika sallallahu alejhi ve selleme i vratili se u obožavanje kipova. Bilo je i oni koji su priznali vjerovjesništvo Musejleme, misleći da ga je poslanik sallallahu alaihi wasallama učinio ortakom u poslanstvu. Dakle, iz džahla. Pored toga učenjaci su složni da su oni murtedi, makar bili džahili u tome, a i onaj ko sumnja u njihov riddet, i on je time postao kafir. I on je time postao kafir, završen citat iz Durara, 8. tom, 118. 18. stranica. Draga braćom, ako šejh Mohamed ibn Abil Vahab nije dakle opravdao neznanjem ove ljude koji su pripisali poslaniku ortaka u poslanstvu, pa kako će onda tek šejh opravdati onoga ko pripiše Allahu ortaka u njegovom uluhijetu, u njegovom dakle gospodarstvu i, i, i e, obožavanju, te obožava druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. U suštini, draga braćom, citata šeha Muhammada ibn Abil Vahaba je puno. Ja sam odabrao neke koji meni izgledaju najdirektniji i najjasniji, a inače šeh Alil Hudar i drugi učenjaci su spomenuli na desetine citata šeha Muhammada ibn Abil Vahaba, tako da neko ne pomisli da je ovo jedini citat, ali kako se ovo predavanje ne bi odužilo pa da traje po nekoliko sahata, odabrali smo samo najjasnije i najpreciznije, najpreciznije citate. Šejh Abdurrahman ibn Hasan Nakon što je spomenuo govor šejhul islama o filozofima i ono na čemu su oni od širka, te njegove riječi da su oni veće kufra od jevreja i kršćana, prokomentarisao je ovaj govor Ibnu Cejmije riječima i nije rekao da su oni opravdani neznanjem, već ih je protekfirio i rekao da su postali da su postali murtedi. Završen citat iz Fetava, Al-Aimmeti Neždije, treći tom, 162. stranica. Također kaže ovaj šejh, Abdurrahman ibn Hasan, svaki nevjernik je pogriješio. A mušnici moraju imati te vile na osnovu kojih vjeruju da je njihov širk po pitanju dobrih ljudi, veličanje dobrih ljudi i da im to koristi. Dakle, želi da kaže šej, nema tog čovjeka koji je upao širk, a da nije upao, upao dakle iz greške, misleći da je to ispravno. Ili pak iz te vila, misleći da ga to približava, približava Allahu. Ali kaže šej, ali nisu opravdani tom greškom, niti su opravdani tim te vilom, prethodni izvor, treći som, 168 stranica. Šejh Ebu Batin, rahimeullahu ta'ala, kaže Uzvišeni Allah je poslao sve poslanike da pozivaju u teuhid i spoznaju ono što je oprešno njemu, a to je širk koji on ne oprašta. Mukellef, šarijatski obveznik, nema opravdanja zbog njegova nepoznavanja. Nema opravdanja zbog njegova poznavanja i snije šejha el-intisar. I kaže, isto tako, Ako će počinioc velikog širka biti opravdan, pa ko je onda taj koji nije opravdan? Ono što proizilazi iz ove tvrdnje jeste da Allah nije uspostavio dokaz nad nikim osim nad onim koji je muanid, onaj koji se inati. I kaže, svi učenjaci u knjigama Fika spominju poglavlja o murcedu i prva stvar koju spominju od vrsta kufra i riddeta jeste širk. Pa kažu, ko učini širk Allahu, postao je kafir i nisu izuzeli džahila. Mi znamo da one koji rade širk, a koji se pripisuju islamu, da ih na takav postupak nije navelo išta drugo do njihovo neznanje, a da su znali da ih to udaljava od Allaha najvećom udaljenošću i da je to širk kojeg je Allah zabranio, ne bi ga uradili. Pored toga svi učenjaci su ih protekfirili i nisu ih opravdali neznanjem kako to govore neki zabludjeli da su takvi opravdani neznanjem. Završen citat šeha Abu Bakrina deseti tom, iz Durara deseti tom, 401, 401 stranica. Šejh Ishaq ibn Abdirrahman je u svom vremenu bio iskušan skupinom ljudi koji su tvrdili da su na menheđu šejha Muhammeda ibn Abdilvahaba, ali su opravdavali džehlom u širku. Te je šejh napisao dijelo Tekfirul Muayyen o neopravdavanju džehlom u velikom širku, te da je novotarija podvajati između govora i govornika u ovoj meseli, u meseli velikog širka. Šta ovo znači? da je novotarija reći za onoga koji izgovori ili uradi dijelo širka, njegovo dijelo je dijelo širka, a on sam nije mušnik sve dok mu se ne pojasni itd. itd. Dakle, pogledajte šejk, ovakav postupak i ovakav govor naziva novotarijom. Pa kaže šejk Ishaq ibn Abirrahman, rahime Allahu ta'ala, do nas je doprlo i čuli smo da skupina ljudi koja se poziva na znanje i tvrde da slijede šejha Muhammeda ibn Abil Vahaba, govori da se onome ko učini širk Allahu i obožava kipove, ne daje poimenično ime i kufra, poimenično, poimenično ime i kufra i širka. Jedan od njih koji je razgovarao sa mnom je čuo od jednog našeg brata kako je nazvao mušnikom i kafirom čovjeka koji je tražio pomoć od poslanika sallallahu alaihi wasallame, te mu je ovaj rekao ne nazivaj ga kafirom sve dok mu ne pojasniš, pa je šejh ovakav postupak ovih ljudi, ovi koji su rekli, nemoj ga nazivati kjafirom dok mu ne pojasniš, to dakle nazvao, nazvao novotarijom i osudio ovakav postupak, dok dakle Zijad u svom predavanju kaže koliko je vrsta širka kod muslimana, ne tekfiri se automatski za sve i kaže da u spuštanju pojedinca postoji proces, dakle kada je u pitanju veliki širk i tako dalje, i tako dalje. Šejh Sulejman ibn Sahman, rahimeullahu ta'ala, kaže Doista veliki širk, obožavanje nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i posvećivanje tog ibadeta nekom drugom mimo Allahu, poput poslanika, upućivanje nekog ibadeta poslaniku, melekima ili dobrim ljudima, niko se ne opravdava džehlom u njemu, u velikom širku, naprotiv njegovo poznavanje je od nužnijih stvari u islamu. Kešfu, Ešubhetein, 64. stranica. Što se tiče savremenih učenjaka, koji su ovog stava da u širku nema opravdanja, To su sljedeći učenjaci. Spomenut ćemo i njih, kako dakle neko ne bi rekao da je ovo naše shvatanje govora učenjaka koji su bili ranije, koji su umrli, da vidimo dakle da, je, da su ovakav stav isto tako zauzeli i mnogobrojni savremeni učenjaci. Na čelu tih učenjaka jeste stalna komisija za fetve, na čelu sa Bimbazom, Rahime Allahu Ta'ala. Evo njihove fetve za koju Zijad kaže da se odnosi na seždu kipu. Kaže, eto, dobro, to je dakle e, o, o seždi kipu. Iako se sežda kipu uopšte ne spominje u ovoj peci, kako ćemo vidjeti. Kaže stalna komisija, svako ko povjeruje u poslanicu našeg poslanika, salallahu alaihi wasalam, i ostalo sa čim je došao od šarijata, a zatim učini seždu nekom drugom mimo Allahu, tabareke wa ta'ala, evliji, vlasniku kabura ili šejhu nekog tarikata, smatra se kjafirom, murtedom, otpadnikom od islama, mušnikom koji čini ibadet nekom drugom mimo Allahu Tebareke Votala, pa makar u trenutku sežde izgovarao šehadet, jer je učinio dijelo koje ruši njegov govor i koji ruši njegov, ruši njegov šehadet. Međutim, možda se neće, možda, možda će se opravdati, možda se može opravdati džehlom, pa se nad njim ne sprovede kazna ne bi li se time preispitao i pokajao sa Allahom. Pa ako i dalje ustraje u seždi mimo Allahu, ubiće se zbog svog riddeta otpadništva. Pa kažu, pojašnjenje i uspostavljanje riddeta jeste radi spuštanja kazne, a nije radi toga da bi se nazvao kjafir. On se naziva kjafirom zbog toga što je učinio seždu mimo Allahu te barekevo ta'ala, ili se pak zavjetovao nekom drugom, ili je zaklao opcu nekom drugom Allahu, tebareke wa ta'ala. Dakle, pogledajte, potpisni se ove fetve, šeheh bin Baz i ostali članovi, Abdullah ibn Qod, Abdurazak, El Afifi, pogledajte kako su oni osobu koja je upala u širk, nazvali mušikom i e, čime su ga opravdali, e, zbog, e, radi čega su ga opravdali neznanjem, radi kazne, ne radi imena, dakle rekli su on automatski dobija dakle, ime mušnika zbog ovog svog postupka, zbog činja velikog širka, ali ga možemo opravdati neznanjem kada je u pitanju kazna, da se na njega sprovede kazna, tada ćemo ga opravdati dok mu se dakle ne pojasni, pa ako zatim nakon toga ustraje, onda se dakle ubija. Zatim, šejh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, je upitan. Da li je razilaženje u meseli pravdanja neznanjem, mesela oko koje se učenjaci razilaze? Pa je odgovorio, nije mesela oko koje se razilaze, osim kada se radi o sitnim detaljima koje su manje poznate, poput onoga koji je o sitnim detaljima koji su manje poznati, poput onoga koji je rekao svoje familiji spalite me, dakle poznati, poznati hadis. Pitanje, pa ga nakon toga pitaju, ne zna da je klanje i badet, da je zavjetovanje i badet, pa ga dakle posvećuje nekom drugom mimo Allaha. Kaže šejh, poučit će se, onaj ko ne zna, treba, treba ga poučiti, džahil se treba poučiti, pa ga pitaju, da li će se takav nazvati mušikom, kaže šejh bin Bad, nazvaće se mušnikom i poučiće se. Dakle, to što je džahil, to ne znači da ga nećemo nazvati mušnikom, već ćemo ga nazvati, kaže mušnikom, i poučit ćemo ga, zar nisi čuo, kaže šejh, da uzvišeni kaže, em tahsebu an emne aktarahum jesmaune au jaqilun, inhum illa kel an'ani bel hum adalu sabila, misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti kao stoka su oni, čak su još dali, dalje s pravog puta skrenuli, dakle želi da kaže šeik bin Bas, pogledaj kako Allah subhanahu ta'ala govori o nevjernicima, da oni dakle, ne žele da čuju, da ne, niti nastoje da shvate, dakle džahili su, ali pored toga to ih ne spašava od suda kufrom i širkom. Takođe, ovog stava, draga braćo, su šeik Džibrin, rahimahullahu ta'ala, šeik Abdullah Gunejman, hafizahullahu ta'ala, kao i šeik Muhaddis Abdullah Sa'ad, حفظ الله تعالى وفرك أسره من سجون الطلاغين نايمة أبا ترويسة شيخ وسودالة فريد قبور i pohvalili knjigu šeha Midhata Alu Farrađa, pravdanje neznanje pod lupom šarijata, koja je dakle prevedena i na našem jeziku. Dakle, ovaj predgovor se ne nalazi u prvoj štampi, koja je prevedena na našem jeziku, jer je dakle prva štampa, ona nosi samo predgovor šeha Džibrina. A dakle, ova zadnja štampa, koja je e, skorije, dakle, negdje otprilike godinu dana izašla, Na njoj, dakle, u ovoj štampi imamo predgovor šejha Džibrina, koji bio ranije, ali dodatno imamo predgovor šejha Abdullaha Guneimana i šejha Muhadisa Abdullaha Sada, a dakle, neće neko dati predgovor knjizi, a da se ne slaže sa, dakle, e, sadržinom te knjige, ako ništa drugo, onda u najmanjoj ruci, o onoj glavnoj meseli, a upravno glavna, upravo glavna mesela ove knjige jeste neopravdavanje, neopravdavanje neznanjem. Zatim nakon toga ovog stava su također šejh Hamud ibn Šuajbi rahime Allahu ta'ala i njegov učenik Ali Hudair hafifa Allahu ta'ala. Šejh Ali Hudair je upitan opravdanju neznanjem te je odgovorio. U poglavnu velikog širka nema opravdanja neznanjem i to je predmet koncenzusa. Šejh Ali Hudair da kacila draga braća na koncenzus prijašnjih učenjaka. Taj koncenzus prenosi Ibnu Qajim u svojoj knjizi Tarikul Hijretein kao i učenjaci neždanske dave. Svako ko uradi veliki širk na taj način što zakolja u nečije drugo ime mimo Allaha ili traži pomoć od evlija i mrtvi ili propiše zakon oprečan šerijatu. Zašto da ovo veliki širk? Zato što je sebe uzdigao na nivo obožanstva. Zato ga spominje Sheikh Ali Hudayb. Kaže nakon toga, takav je mušrik pa makar bio džahil i makar bio muta'uvil. I makar bio muta'uvil. I kaže isto tako, učenjaci neđanske dave su od vremena šeha Muhammeda ibn Abil Vahaba, pa do dan danas složni bez izuzetka da se ne opravdava širkom u velikom da se ne opravdava velikim širkom u džeh da se ne opravdava džehlom u velikom širku onaj ko zakolje u nečije drugo ime ili traži pomoć od mrtvi ili posveti bilo koji vidi badeta nekom drugom mimo Allahu te bareke ve taala ili učestvuje u tešri'u zakonodavstvu koje je oprešno dakle šerijatu oni ga nazivaju mušrikom pa makar bio džahil pa makar bio mu ta'awil, onaj koji ima ta'vila pogrešnog tumačenja, i makar bio mu kalib, to je slijepi, to je slijepi sljedbenik. Potom je šejh nabrajao njihova imena, dakle e, imena Uleme Nežda, od šejha Muhammada ibn Abil Vahaba, pa sve do šejha Bin Baza i svog šejha Hamuda ibn Uklašu Ajbija, a potom kaže, razilaženje se desilo kod ovih kasnijih generacija, zbog toga što su zanemarili knjige Uleme Neždanske dave i smatraju da kod njih ima pretjerivanja bez obzira što nose ti takvi ljudi visoke titule i zvanja i što su završili fakultete. Oni su ti koji su pomutili ovu meselu ljudima i razumjeli iz govora Ibn Taymije oprečno onome što je on ciljao reći u poglavlju velikog širka, završen odgovor šejh Ali Hudajra na pitanje koja su šejhu bila na pitanja koja su šejhu bila postavljena na forumu Munteda dakle Eselefijun. As Ovo je također stav šeha Nasir al-Fahda, šeha Ahmed al-Khalidija. Kaže šeha Ahmed Khalidi u svojoj knjizi At-Tibijan, lima waka'a fi dhavabiti mensuben li ahli sunna bila burhan. Predgovoroj u knjizi su dali šeha Hamud ibn Klašu Ajbi i šeha Ali Hudaj. Kaže šeha Ahmed Khalidi, kada musliman počini širk, postaje mušrik, osim ako nije prisilen. Svako ko dođe sa jasnim govorom ili dijelom širka, zaslužuje ime mušrika. Zaslužuje ime, ime mušrika. To je također stav šejha uh, Abdullaha Sada, kojeg smo malo prispomenuli, ali sada ćemo spomenuti njegov citat. Šejha Muhaddisa Abdulaziza Tarifija, od savremenih učenjaka Muhaddisa, kao i šejha Hamida, Hamida Al-Alija, učenjaka uh, koji je, dakle, učenik šejha Gunaimana, rahim, hafivahumullahu ta'ala. Kaže šejha Abdullah Sad, od savremenih učenjaka, Muhaddis, dakle, iz Rijada, ako se ne varam, uh, nakon što je spomenuo razilaženje u ovoj meseli pa kaže. Dakle, da ima meseli, da je razilaženje kod današnjih učenjaka po pitanju ove mesele pa kaže. Prvo mišljenje je ispravno, a to je da se po pitanju onoga ko učini veliki širk, ne gleda u njegov džehl ili znanje, već se nad njim donosi sud riddeta i izlaska iz islama. Ovo je šeji, dakle, iz Rijada. Zijad kaže da ovako govore tekfirovci. Kaže dalje, Ovo je ono na što ukazuje Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Uzvišeni Allah nas je obavijestio da je onaj ko upućuje dobu drugom mimo Allaha ili posveti neki ibadet nekom drugom mimo Allaha počinio veliki širk. A on nas je također obavijestio da neće oprositi veliki širk. Druga stvar, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame donio sud širka nad ljudima koji su činili veliki širk i nije gledao njihov džahel ili znanje. Ima muslim bilječi od Anasa radijallahu anhu da je neki beduin došao poslaniku sallallahu alaihi wasallame i rekao gdje je moj otac? Tvoj otac je u vatvi odgovorio je poslanik. Kada se čovjek okrenuo, a teško mu je to palo, poslanik sallallahu alaihi wasallame ga je pozvao i rekao mu i moj i tvoj otac u vatvi. Allah poslanik, kaže šejih dalje, nije ovdje gledao u detale. Oni od učenjaka koji kažu da se ovo odnosi posebno na određene pojedince, na njima je da donesu dokaz koji ovaj propis ograničava samo na ove ljude. Dakle, oni koji kažu da ovi nisu bili ograničeni, da se da, da nisu bili opravdani neznanjem, ovi ljudi ili ovaj čovjek koji je spomenuo poslanik, da je to posebno za njih, še i dakle Abdullah sad kaže, oni trebaju donijeti dokaz da, je, da, da, da se ovo odnosi samo na, samo na njih. Pa nastavlja dalje i kaže, također hadis kod imama muslima da je poslanik s.a.v. htio da do, dovi za svoju majku, pa mu je to uzvišni zabranio, jer je preselila na širku, kao što je isto tako uzvišni zabranio da dovi e, Ibrahimu za svoga, za svoga oca. Kao što je uzvišni zabranio, dakle Ibrahimu, alaihi salam, da dovi za svoga <clears throat> oca. Potom je šejh naveo još neke dokaze, a pomenuti citat je se dakle šejhove knjige Šerhu nevaqidi al-Islam, ovo su dakle predavanja, nakon toga su ova predavanja dakle, odštampana i dakle u vidu u vidu knjige, u vidu risale. Šejh Hamid al-Ali hafizahullahu ta'ala kaže Što se tiče onih koji tavape oko grobova i turbeta, čine im seđdu, kolu njihovo ime, na njih se oslanjaju i njime dove, u njima dove upućuju, oni su mušnici i nad njima se donosi sud kufra u dunjalučkim propisima. Što se tiče ahireta, ako je do njih doprla poslanica, onda je njihov završetak, završetak nevjernica, Pa e kako uspostavlja njihov dokaz na Dunjaluku, onda su oni i na ahiretu nevjernici, to jest u džehennemskoj vatri. A ako protiv njih nije uspostavljen dokaz, onda je njihov propis na ahiretu propis ljudi u fetri. Dakle, bit će ispitani, bit će im postavljen ispit. Ali što se tiče dunjalučkih propisa, oni imaju propise kjafira, bez obzira uspostavio se dokaz nad njima ili ne, jer je neispravno dati ime musliman, musliman mušnicima koji obožavaju druge mimo Allaha, jer bi to značilo davanje imena Islama za, tvi, za dvije kontradiktorne stvari, za Islam i širk, a to je vrhunac kontradiktornosti. Pa na kraju kaže šejh, o njima, to jest onima koji čine gore pomenute stvari od širka, kaže o njima nećemo reći, ne tekfirimo i sve dok se protiv njih ne uspostavi dokaz, Već ćemo, kaže, reći, ne nazivamo ih muslimanima, sve dok ne spoznaju teuhid, priznaju ga i pokore mu se. Kad pogledajte kako lijep citat šeha Hamid al-Alija, onome ko čini veliki širk, da nećemo za takvog reći kao što dakle govore, mi ih ne tekvirimo dok se protiv njega ne uspostavi dokaz, dok mu se ne pojasni, već kaže, reći ćemo, ne nazivamo ih muslimanima sve dok ne spoznaju teuhid, dok ga ne priznaju i dok mu se ne pokore. To je fetva dakle šeha Hamid al-Ali preuzeta sa mimberu, mimbera at-tauhida. Šeha Abdul Aziz al-Tarifi također od učenjaka, muhadisa, savremeni, savremenih muhadisa, veliki muhadisa današnjice, koji se također opet rekao, ako se ne varam, nalazi u Rijadu, kaže, osnova kada su u pitanju osnove vjere i njegovi očiti propisi jeste da nema opravdanja. Jer kada bi džahil bio opravdan zbog svog džehla, džehl bi bio bolji od znanja, kako to kaže imam šafija. Stoga se ne prima tvrdnja da se pravda neznanjem u onome što rade mušrici kod grobova i turbeta, od upućivanja dove umrlom, traženja pomoći, oprosta ili lijeka od njih. Ovo je opcije poznato u dini islamu da je veliki širk. Stoga uzvišeni kaže, pa je spomenuo ajte sura Teube, u inahadu minel mušrikine steđareke, ako ti neko od mušrika zatraži zaštitu, pa kaže nakon toga, uzvišeni ga naziva mušrikom prije nego li je čuo Allahov govor, isti je slučaj i sa prvim ajetim, prvim ajetom iz sure Al-Bajine, gdje im uzvišeni presudio kufrom i širkom, prije nego im je došao dokaz, završen citat, iz dakle, šejhove knjige, I'lam, šerhu na vakid islam, i ovo su također dakle, predavanja koja su otkucana, te dakle, nakon toga, e, od tih predavanja, dakle, napisana knjiga, e, risala, Al-I'lam, šerhu na vakid islam, 46. stranica. Dakle, draga braćo, Nadam se da se, da, da, da, da se nismo e, zamorili kao ovim citatima, ali uh, ovoliki broj citata jeste dakle upravo radi toga da bi se pojasnilo da ova mesela i da ovaj stav jeste stav velikog broja učenjaka, a nije kao što rekao stav nekih kvazi šejhova, tekvirovaca i tako dalje. To su govori i citati prijašnjih i savremenih učenjaka koji su stava da nema opravdanja u velikom širku, osim dakle ako čovjek bude ili de prisilen Ili pak normalno ako pogriješi u riječima, tetilajući nešto drugo, greškom izgovori riječi širka poput onoga koji je zbog velike radosti pogriješio i rekao ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Dakle, niko od ovih učenjaka nije rekao da se ne tekfiri zbog svakog širka, kako to zijad govori pa kaže koliko je vrsta širka kod muslimana, ne tekfiri se automatski za sve, a potom navodi meselo oko, oko koje postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li je veliki širk ili pak, ili pak mali. Pa jesu li dakle zijade svi ovi učenjaci koje smo spomenuli tekfirovci zbog toga što automatski tekfire zbog velikog širka ne opravdavaju njemu i ne prave razliku između ovog ili onog širka u riječima ili dijelima dogod se radi o velikom o velikom širku. Ono što je ispravno, jedino ispravno u ovome što je Zija spomenuo u ovome SL-i, jeste da se ne proglašava sve širkom. I to je tačno. Ali to je upravo bila ta stvar koju smo mi negirali onima koji su pretjerali u tekfiru, koji su djela koja nisu širk nazivali širkom i tekfirili zbog toga. A ako smo mi eventualno pogriješili ili neko djelo nazvali širkom, a ono nije dakle širk, onda neka nam zijadili bilo ko drugi, neka nam pojasni i posavjetuje i ukaže na tu grešku, a od greške sačuma samo onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao, a mi nismo sačuvani, sačuvani greške. Valja napomenuti, draga braćo, da i učenjaci koji su zauzeli stav pravdanja neznanjem, poput dakle šeha, uvaženog šeha, šeha Osemina, šeha Sulejmana, Sulejmana Ulvana, šeha Barraka, šeha Muhammed Abdul Maksuda iz Egipta i drugih uvaženih učenjaka, da su oni, ovi učenjaci koji su zauzeli prethodan stav, da nisu na učenjake koji ne opravdavaju neznanjem gledali kao na tekfirovce, već na učenjake koji su zauzeli stav koji je oprečan njihovom, njihovom stavu. Pa zašto? Ako je već Zijad odabrao stav ovih učenjaka, zašto se prema onima koji su zauzeli oprečno mišljenje ne ophode kao što se ophode i ovi šejhovi? Valja napomenuti i to da ovi učenjaci ne opravdavaju tek tako generalno, već dakle opravdavaju onda kada čovjek nije u stanju da odstrani svoj džehl. Ne opravdavaju kada čovjek žive među muslimanima i može saznati, može da pita i tako dalje i tako dalje već dakle u izuzetnim situacijama, a dok dakle određena, određene daje generalizuju njihov stav i uzimaju samo prvi dio da je opravdane znanjem, a zatim ne pojašnjavaju situacije u kojima govorove šejhovi, a u kojima oni opravdavaju, opravdavaju neznanjem. Što se tiče, dakle, draga braćo, odgovora na šubhe, u pravdanju neznanju, u pravdanju neznanjem ve, e, po pitanju velikog širka, nemamo dovoljno vremena da ih u detalje spomenemo i odgovorimo na njih, jer to zahtjeva nekoliko zasebnih, zasebnih predavanja. Ali, kažem, u kratkim crtama, naj, naj, naj, naj, najjači dokaz na kojeg se dakle oslanjaju, jeste dakle postupak Muada ibn Džebela. Kažem, ovaj dakle hadis prije svega nije vjerodostojan s jedne strane, s druge strane, čak i kada bi bio vjerodostojan, ovo je dakle sežda pozdrava, što nije dakle a nije sežda ibadeta koja je veliki širk tako dakle da ovo ne može poslužiti kao dokaz također ashabi koji su tražili da im poslanik učini zatul anvat kao što i muštici imaju zatul anvat i ovaj postupak jeste mali širk po ispravnijem i jačem mišljenju islamskih učenjaka kako to spominje šejhul islam ibn temije i šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab i drugi tako da opet ne može poslužiti kao dokaz za pravdanje neznanjem u velikom u velikom širku postojati i drugih dokaza, ali zbog skučenosti vremena ne možemo spomenuti sve te dokaze. E, pisali smo dakle detaljnije ovoj temi, e, konkretno kada se radi o hadisu e, čovjeka koji je naredio da se spali, spomenuli smo ovaj hadis u jednom od tekstova i odgovorili na, na, na šubu upravdanju, pravdanja neznanjem oni koji kao dokaz za, za tu meselu navode ovaj hadis, također pisali smo o šubhi da su havari jun počinili kufre i širk time što su posumnjali u Allahovu moć i tako dalje. Onaj dakle ko želi da se vrati detaljnije na ove tekstove i odgovor na ove šubhe, neka se vrati, neka se pra, vrati na pomenute tekstove koji, se, koji su dakle postavljeni na postavljeni na stranici stazom Islama. Ja e, želim dakle jedino da se osvrnem na jednu šubhu koja se dosta često spominje, a to je dakle, to su govor, to je govor, to su riječi šeha Muhammeda, Ibn Abdel Vahaba, rahime Allahu ta'ala, da on nije tekfirio obožavaoce na a, kubbeta ili turbeta kevaz. Da, dakle, šejh nije protekfirio ove ljude, pored toga što su oni obožavali, <clears throat> što su oni obožavali ovo, dakle, ovo turbe. Prije nego li odgovorim na ovu šubhu, draga braćo, neminovno je da pojasnim sljedeću stvar. A to je, obratite pažnju, dobro, draga braćo, na ovu stvar, ova stvar i ova mesela zahtjeva, dakle, skoncentrisanost i zahtjeva dobro shvatanje i razumijevanje. I da nije dakle ova šubha toliko prisutna i rasprostranjena, ne bi je dakle spomenuo, ali s obzirom da je e, prisutna i da se dosta često spominje od strane onih koji opravdavaju neznanjem i pripisuju opravda, opravda, opravdavanje neznanje, neznanjem šejhu Muhammedu ibn al-Vahabu, ja ću pojasniti dakle, ovu, ovu meselu za Allahogu subhanahu wa ta'la pomoć. Dakle, kažem, <clears throat> moramo pojasniti sljedeću stvar, a to je da jedno ime da se potvrđuje ili nijeće negira shodno što se za njega veže od propisa. Ili drugim riječima, kada je konkretno ovdje riječ o ovoj našoj meseli, imamo ime kufra, ime širka, koje se dalje osobi samim upadanjem u veliki širk. Ali se za ovaj kufr i tekfir ne veže kazna ukoliko protiv osobe koja je upala u veliki širk nije uspostavljen dokaz na ovom dunjaluku. On je dakle upadanjem u širk postao moštik u dunjavučkim propisima, pa makar protiv njega nije uspostavljen dokaz. Te se takvom neće klanjati primjera radi dženaza, niti će se dobiti za njega i tako dalje. I imamo drugi kufr, a to je kufr koji za sobom povlači kaznu, a koji se ne daje osim nakon uspostavljanja dokaza i upravo ovakva vrsta kufra je ona koju šejh cila svojim riječima da ne tekfiri obožavao se turbeta E, kevad zbog toga što šejh ne zna, zbog toga što šejh ne zna da li je protiv njih uspostavljen dokaz ili ne. Da još malo pojasnim ovaj primjer, kroz govor riječi Ibnu Kajima Rahimeullahu ta'ala, kojeg je ispomenuo šejh Mithad al-Ferrač u svojoj knjizi Pravdanje neznanjem. Kaže Ibnu Kajim Rahimeullahu ta'ala u svojoj knjizi Tariqul Hijretein. 14. kategorija. U knjizi stoji četvrta kategorija, dakle greška je 14. kategorija knjiga dakle Šeha Mithada u, u prijevodu na, na bosanskom jeziku. Stoji četvrta kategorija, ali dakle greška je, Ibn Qaim ovu kategoriju spominje u 14. kategoriji. Kaže, ljudi koji nemaju ni pokornost, ni masijet, nepokornost, ni kufra, ni imana. Njih je više kategorija. Među njima ima onih do kojih nije doprla dava, nikako, niti su o njoj čuli ikakva habera. Zatim oni koji su luđaci, koji ništa ne razumiju, niti išta razpoznaju. Među njima su i gluhi koji ništa ne čuju, a od njih su i djeca muštika koja su umrla prije temjiza godine dakle raspoznavanja i svatanja. Dakle, pogledajte na, pogledajte, pogledajte na početku, kaži Nukajim, nemaju kufra, negira im kufr. Negira im, negiram kufr. Koji kufr negira im Nukajim? Kufr za kojeg se veže kazna, a koji se ne daje osim nakon uspostavljanja dokaza. A što se tiče dunjalučkih propisa, nakon toga kaže Ibnu Kajim, djeca nevjernika i njihovi luđaci na dunjaluku imaju propis kafira i na njih se odnosi propis njihovih zaštitnika. Dakle, pogledajte, u prvom citatu kaže negira kufr. A to je dakle kufr za koji se veže kazna. Ako, a, ako i protiv djece i nevjernika i njihovih, e, protiv djece nevjernika i njihovih luđaka nije uspostavljen zbog dakle nepostojanja razumijevanja, nepostojanja razuma jer niti djeca niti vođaci razumiju. A u drugom citatu, dakle, kaže Ibnu Kajim kako oni imaju propise nevjernika. A to je zbog toga što se, dakle, pripisuju njihovim štićenicima koji su mušnici, pa su i oni dobili, dakle, ime mušnika i ime, ime kafira, pa vidimo kako Ibnu Kajim pravi razliku između kufra prije uspostavljanja dokaza i kufra nakon uspostavljanja dokaza. Da bi još bolje pojasnili i shvatili ovaj govor šeha Muhammeda ibn Abdel Vahaba, prenijećemo govor njegovih najbližih učenika i njegovih sinova. Oni su najpreći da shvate dakle njegov govor. Sinovi šeha Muhammeda ibn Abil Vahaba i šejh Hamd ibn Nasir su upitani o vjerniku u Allaha i njegova poslanika, koji iz džehla izgovori ili uradi dijelo kufra, pa su odgovorili. Ako radi kufr i širk iz neznanja, ili zato što nije imao ko da ga upozori, onda mu ne sudimo kufrom. Obratite pažnju, ne sudimo kufrom sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz. Ali mu ne sudimo da je on musliman. Ali mu ne sudimo da je on musliman. Već kažemo, to njegovo dijelo je kufr koji dozvoljava krvi metak, ali na tom osobom ne donosimo sud kufra zbog neuspostavljanja dokaza protiv njega. Pogledajte kako sinovi šeha Mohameda ibn Adil Vahaba i šeh Nasir na prvom mjestu negiraju kufr takvoj osobi koja je upala o širki kufr a protiv koji nije, nije, nije uspostavljan dokaz. Dakle, to je negacija, negacija kufra koji za sobom povlači kaznu, a nakon toga kažu da kod njih takva osoba nije musliman. Što znači da ga nazivaju mušikom na ovom dunjaluku, da mu daju ime mušika, a što se tiče ahireta, njegov slučaj je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ako je dokaz protiv njega, ako dokaz protiv njega nije uspostavljen, Allah subhanahu wa ta'ala će ga uspostaviti na sudnjem danu. Šejh Husein i Abdullah, sinovi šeha Muhammeda ibn Adilahaba, su upitani onome koje je preselio prije ove dave, a protiv koga nije uspostavljen dokaz, pa su odgovorili. Onaj koje je preselio od mušrika, kažu ahlu širk, od onih koji su uh, e, mušici, prije nego li je doprala ova dava, ono čemu mu sudimo, ako je bio poznat po činjenju širka, dakle zna se za njega da je činio širk i na tome je preselio, onda sudimo mu da je on preselio na kufru, tako da se za njega ne dovim, niti se za njega kole, niti udjeluje sadaka, niti u njegovo ime. A suštinu njegovog stanja, suština njegovog stanja pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako je protiv njega uspostavljen dokaz za vrijeme njegova života, onda je u kafir i nutarnje i spornje, dakle i na dunjavu i na ahiretu, a ako nije uspostavljen, onda njegov sud pripada Allahu. Pogledajte dakle i šejh i ovdje, sinovi šeha Muhammeda ibn Abdu Vahaba, kažu da su mušnici oni koji su učinili širk, a preselili su prije dakle dave šeha Mohameda ibn Vahaba, tako da su bili u neznanju i nije imao ko upozoriti, ali što se tiče kufra, tekfira, koji za sobom povlači kaznu, oni negiraju takav dakle tekfir ovoj osobi, zato što ne znaju da li je protiv njega uspostavljen, uspostavljen dokaz i to prepustaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Šejh Abdulaziz Kadija Dire'ije je upitan o onome ko uradi kufrm a protiv njega nije uspostavljen dokaz te je odgovorio, ako radi kufr i širk zbog svog džehla i zbog toga što nema ko da ga upozori, onda mu ne sudimo kufrom, sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz, ali mu ne sudimo da je musliman. Ali mu da ne sudimo da je musliman. Dakle, koji je to kufr koji mu negira ovaj šeh i prethodni učenjaci? To je kufr kazne. Ali su dakle određene daje, shvatili iz ovih citata, da kada kaže ne sudimo mu kufrom, onda da su mu oni dakle, presudili islamom i da takvog smatraju muslimanom, što je dakle neispravno, što smo i vidjeli kroz ove jasne citate ovih, ovih učenjaka, a ovaj citat, dakle zadnji citat se nalazi u Ar-Rasail, u Al-Mesail, Al-Najdije, dok se dakle prekoni citati nalaze u Ad-Duraru, Esenije, u Duraru, Esenije. I kaže شيخ عبد الله سين شيخ محمد بن الوهاب زغني في تاريخ ان شاء الله تعالى كاجا والرسائل والمسائل što se tiče onoga koji je činio širk iz džehla, ne iz inata, nego iz džehla. Njegov sud prepuštamo Allahu, ali za njega se neće dobiti, niti će se atarahum činiti, dakle neće se reći rahimehullah, niti će se činiti iz tih par za njega. To zbog toga što, što veliki broj učenjaka kaže da onaj do koga dopre Kur'an, protiv njega je uspostavljen dokaz kao što kaže uzvišeni li unzirekum li unzirekum bihi wa man balag da vas opomenem njime to jest Kur'anom i onoga ko do koga dakle dopre dopre Kur'an to su dakle draga braćo ti citati uleme Nežda, kao i učenjaka, savremnih učenjaka, ahlu sunneta, wal džemata, ako i kažu da automatski zbog činja velikog širka, osoba se tekfiri i dobija ime E, mušnika, ali ako protiv njega nije uspostavljen dokaz, onda dakle kažemo protiv njega će biti uspostavljen dokaz na ahiretu, ali je kod nas u dunjaluškim propisima on dakle mušnik. Ono što želim na kraju, reći na kraju ovog predavanja jeste da braća moraju biti svjesna da u ovoj meseli postoji razilaženje među islamskim učenjacima i da su određeni i uvaženi šejhovi opravdali neznanjem u dakle velikom širku, s tim što su opet ograničili, rekao, ove situacije na onoga koje je daleko od muslimana, koje je tek prihvatio islam, e, ko živi u pustinji i tako dalje i tako dalje. Tako dakle da se ne smije njihov govor generalizirati od strane onih koji opravdavaju neznanje. Reko, ovaj stav su zauzeli određeni uvaženi učenjaci od ahlu sunata u džemata danas. I to moramo imati u vidu. I ne smijemo onoga koji dakle u ovakvoj situaciji i na ovakav način opravdava neznanjem nazivati dakle nazivati muržijom ili nekim drugim pogrednim pogrednim nazivom. Mi smo dakle odabrali ovaj stav. Imamo dakle šerijatske dokaze. Imamo veliki broj učenjaka koji su zastupili ovaj stav. I stoga onaj ko želi dakle kritikovati ovaj stav neka dakle iznese svoje dokaze i neka razgovara dakle sa nama ovoj meseli, ali da nas optuži da smo tekfirovci, Zbog ovoga, dakle, to je, dakle, veliki, nažalost, to je velika greška od strane osobe koja tako govori, jer na taj način ona optužuje sve ove učenjake čije smo citate spomenuli i ovo svoje predavanje završavam fetvom stalne komisije za fetve koja kaže na osnovu ovoga nije dozvoljeno skupini muvahida koji vjeruju u kufr obožavaoca grobova nije im dozvoljeno da protekvire svoju braću muvahide koji su zastali u kufru obožavaoca grobova, sve dok se na njih uspostavi dokaz. Zato što su ovi zastali u njihovom tekfiru zbog šubhe koju imaju. Dakle, pogledajte, stalna komisija kaže imaju šubhu. Ne kažu imaju dokaz, nisu na njihovoj strani. Već kažu takvi imaju šubhu. Koja je to šubha? A to je da oni vjeruju da se protiv njih trebaju, treba uspostaviti dokaz prije negoli što se protektire. A to je dakle, dakle, stalna komisija kaže, To je, to je šubha. Za razliku, za razliku od onih ljudi po pitanju čije kufra nema šubhe, kao što su jevreji, kršćani, dakle komunisti i njima slični, fa ha ulai la šubhete fi kufrihim, što se tiče ovih nema šubhe po pitanju njihova kufra, niti dakle po pitanju kufra oni ko njih ne protekfiri, vallahu valiju taufiq, to je dakle fetva stalne komisije za fetvu na čelu sa šejhom Bimbazom, rahimehullahu ta'ala, rahimehullahu ta'ala, ovim bi, dakle, ujedno završio i ovu, dakle, e, večerašnju meselu, govor ovoj večerašnjoj e, meseli, mesela pravdanja neznanjem u velikom e, širku, to je stav, rekao, kojeg smo mi zauzeli, a naše protivnike, one koji su zauzeli oprečan stav, ne nazivamo, ako, dakle, u onim granicama koje smo spomenuli, ne nazivamo ih murđija ili nekim drugim pogrednim imenom zbog toga što opravdavaju neznanjem, već kažemo taj stav je pogrešan u našem shvatanju i našem razumijevanju, a onaj ko želi dakle da razgovara o toj meseli, dakle mi smo tu da iznesemo dokaze i da razgovaramo, a ja dakle ujedno kažem i koristim dakle ovu priliku da, da, da kažem i zijadu, a i dakle drugim dajima, da ako imaju određenu repliku na ovaj govor, da od nešto kažu, neka dakle prestanu sa ovakvim vidom napadanja i prepucavanja, već da fino, dakle, zakažemo jednu debatu, jednu otvorenu debatu, jedan otvoreni razgovor na ovim meselama. Ja, dakle, insistiram da to bude otvorena debata, kako nakon toga ne bi bilo da je neko rekao ovo, a nije rekao to, i tako dalje, i tako dalje. Već da to, dakle, bude otvorena debata, ili u najmanju ruku da ako već ne žele da bude otvorena debata, da postoji dakle snima, da se sve to snima kako bi se zatim nakon toga, ako neko tvrdi drugačije ili suprano ili potvori i tako dalje, kako bi dakle bio tu snimak koji bi pojasnio ko je dakle bio u pravu ako, ako nije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nam olakša njeno sliježenje, da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini što dalim od nje, Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i dijelima. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se srde kada se krše Allahume djele u ala granice, a da nas sačuva od toga da se srdimo i lutimo onda kada se kala naša čast i naš autoritet. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam svima ukaže na pravi put, da nas objedini na istini. Akulu kauli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, wa jazakumullahu hajra wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ovim, dakle, nisam, dakle, draga braćo, završio samo da napomenem, nisam završio, dakle, uh, kompletan odgovor, jer sam odgovorio samo na dvije krupne mesele, ostala je još jedna krupna mesela, mesela, dakle, vladara, njegovo, dakle, ponovno pravdanje vladara e, u njihovom kufru i širku, iako smo već jednom odgovorili, tako da će ostati još jedna velika mesela, ova mesela koju sam spomenuo i eventualno još par mesela koje dakle Zijar spomenuo u ovom svom predavanju, tako da inša Allahu ta'ala naš sljedeći susret bi izni lahi ta'ala ako nas Allah poživi do tada u subotu, u ovo dakle isto vrijeme u 21 i 30. Allaha dželle vale molim da vas nagradi što ste ovaj osaburali uh, sa mnom, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš E, sabur i da i meni i vama podari fahm, svatanje i razumijevanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Još jednom subhanaka Allahuma bihamdik, ašhedu an la ilaha illa ente, estafiru kevatubu ilajk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم المبين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين